23 su sata. Sova Info. održana je sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj se predstavio ugovor kojim će Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirati Sveučilište u Rijeci, a bit će potpisan 2. svibnja. Na sjednici je bilo govora i o primopredaji Sveučilištu ključeva palače Moize u gradu Cresu, te je usvojena odluka o dodjeli stipendija, odnosno financijskih pomoći iz programa Solidarnost fonda Aleksandar Abramov u ovoj akademskoj godini. thank you Objavljen je natječaj za upis u prvu godinu prediplomskih i integriranih sveučilišnih studija te stručnih studija sveučilišta u Rijeci u akademsku godinu 2019-2020. Utvrđeno je 2614 upisnih mjesta za redovite studente iz Hrvatske ili Europske unije, 865 mjesta za izvanredne studente te 99 mjesta za studente strane državljane izvan država članica EU. Ponučen je upis na 49 studijskih programa. Prijave se provode provode na mrežnim stranicama Postani student, a način provedbe upisa određuje, određuje svaki fakultet za sebe. Predsjednica studentskog zbora Pegi Pavletić po prvi puta otkad je na dužnosti predsjednice Hrvatskog studentskog zbora održala je sastanak s državnom tajnicom Ministarstva znanosti i obrazovanja Brankom Ramljak te suradnicima. Na sastaku su se dotakli tema zakona o studentskom poslu, korištenja sredstava dodjeljenih studentskim zborovima i smještaja studenata u studentskim domovima tijekom ljetnih mjeseci. Nastoji se izmijeniti pravilnik o ostvarivanju prava studenata na subvencionirano stanovanje kao i uvesti manji porez na ugovore o najmu stanova u privatnom smještaju. Sutra se obilježava praznik rada. U Rijeci je organiziran besplatni autobus do Ronjga e, gdje se u 11 sati održava zabavni program. U 12 sati slijedi prvomajska čestitka gradonačelnika Obrsnela, a u 13.30 besplatan ručak za posjetitelja. a praznika rada bit će moguća na otvorenom, no pazite da se ipak ne smočite. Naime, sutra nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku, a sredinom, dana kratko trena kiša ili pljusak. Ujutro od 7 do 12, a poslije podne od 18 do 21 stupanj Celzijus. S ovu info uredila Ivana Brljak, čitali Antonio Piljan i Ivana Brljak.